أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من الشباب itibarını söylememiz gereken bir şey yaptı müellifin kitabında izlediği yol şu Haydar'a zikrediyor ya bir isimler var bir de ne var kitaplar var isimler hakkında yolu kaybolacak onu söylemeye yapmıştık isimler hakkında yolu kaybolacak ve sıfatlar hakkında da ne yapacak yolu kaybolacak toplam kaç 14 bir de isim ve sıfatları maslar ışığında nasıl anlamalıyız yani e, yani maskara ismi sıfat maskarına nasıl bakmamız gerekir 4 kayılı ondan o zaman toplam kaç 7 7 daha 14 4 daha 18 18 kayda vermiş olduk şimdi bu üçü dersimizin bir üçüncü kaydı ama neyin üçüncü kaydısı isimlerin isim kaydıların isimlerle alakalı kaydıların üçüncü kaydısı Bir kaydımız bizim neydi Allah subhanahu ve teala'nın yani esma Allah teala kulluha Allah azze ve celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir birinci kaydımız bu isimle alakalı onu işlemiştir sonra en son geçenki dersimizde Esma'ullahu Teala A'lamin ve Estağfurullah Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfatlardır bu ikinci kaydımızdı isimlerle alakalı bugün isimlerle alakalı üçüncü kaydımız bunu işleyeceğiz inşallah ancak ders tabi kısa sürecek bugün yani konuya binaen konu kısa önümüzdeki ders, ders çok önemli ve uzun olacak ama bu mümkün dersiniz ki bu üçüncü kaybetsinlerde kısa olur inşallah kısaca anlayıp anlatıp bitirelim inşallah evet İbn Hüseyin Rahimallah diyor ki El-Kaidetü Salise Üçüncü kaide Yani isimlerden üçüncü kaide Esma-Allahu Teala İndellem ala vasfin müteallim tedammenet selâsete umurum Allah Subhanahu ve Teala Celle'nin isimleri müteaddi bir vasfa delalet ediyorsa üç şey içerir anlatacağım bunu sonra diyor ki ileriki bir sonraki sayfada bu kaydeyi iki bölüme bölüyor tabi birinci bölümü şu indellet ala vasfın müteaddin fedammenet selafete umurum eğer Allah subhanahu ve teala'nın isimleri müteaddi isimlerse üç şeye delalet eder ve indel yani bu isimler müteaddi bir sıfat içeriyorsa üç şeyler arkada ve indellet ala vasfın gayri ala vasfın gayri müteaddin tazammenet anlam eğer bu isim müteaddi olmayan bir sıfatı içeriyorsa iki şeyler arkadaş tamam o zaman birinci kaydın budur sadece bize kalan ilmin senin bunu nasıl açmış bize nasıl şart edecek tamam mı? bugünkü konumuz bu şimdi bunu anlatalım abdü vel şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki Allah subhanahu ve teala'nın bazı isimleri var şahlı kısmını anlatıyorum birazdan kendi akacak eğer Allah subhanahu ve teala'nın kendisinin kendisi isimleri var değil mi kendisinin isimlerle isimlenmiş bu isimlerin bazı her isim sıfata delalet etmez mi? eder bu isimlerin altındaki sıfatlar eğer müteaddi sıfatsa nedir müteaddi anlatacağım üç şey üç şey içerir üç şeye delalet eder eğer bu isimlerin delalet ettiği sıfat tamam eğer müteaddi değilse bunun isim de nedir bunun seni bunu isimlendirmiyor ama biz onu anlatıyoruz nedir lazım müteaddi değilse neymiş lazım lazımsa iki şeye delalet eder tamam güzel şimdi nedir müteaddi nedir lazım şimdi bir tebdil olarak sarf sahnesi ilmiyle baktığımız zaman müteaddi nedir? Huvel fu'al e, ve ta'adda yani çeşitli tarifleri var tabi e, huvel fu'alul lezi ta'adda el fa'ile ve yeftiru idel mes'ulü bih bu faili aşık mes'ule ne yapar? ulaşır tamam mı? lazım ise açıdan koydum bunları lazım ise huvel fi'lellezi yelzemul faile bu la e, faile yapan kişiler kalan kalıp ve la yasulu ilel mef'ulü bih mesule, mef'ulü bihe ne yapmayan ulaşmayandır ancak bir vasıtayla olması hariç yani vasıtayla olursa ne ulaşabilir şimdi bunun daha böyle basit sadeleştirilmiş Türkçe haliyle buna demek? bu anlattıklarını bu ilmi ibarelerle anlattığımız şeydir şimdi müteaddi ve lazım nedir şimdi şeyi söyleyeyim bir cümle kurun diyorum ki Yılmaz adamı öldürdü ne? Yılmaz adamı öldürdü şimdi burada fiil hangisi? öldürme fiili doğru mu? bu fiili yapan kim? Yılmaz Yılmaz burada ne oluyor? fail öldürülen kim? değil mi? O adam ne oluyor? Mefuldur. biraz hükmünü işleyen kim? Yılmaz o zaman Yılmaz fail yani fiili gerçekleştiren tamam fail fail ne demek fiili gerçekleştiren yani öldürme fiilini gerçekleştiren fail tamam akrep ne burada? meful meful meful ne demek? failin bak şimdi meful ne demek? failin fiilinden etkilenen adam tabiri tabi failin fiilinden etkilenen bu faalin bir fiili var ne? öldürme bu öldürmeden kim etkilenmiş? akrep işte bu etkilenen ne oluyor? He? nasıl? tamam şimdi burada Yılmaz fail doğru mu? öldürme mesul değil mi? bu şey öldürme fiil bu fiilin mesulü geçme olayına ne diyoruz? müteaddi diyoruz konumuzla alakalı normalde tamam mesulü de bizim konumuzla alakalı ne, ne diyoruz buna müteaddi yani ne failin fiilinin mesule geçme olayını ne denir müteaddi failin fiilinin mesule geçme olayı müteaddi bu müteaddi kısmı tamam İbn-i bunu anlatıyor bir de ne var lazım kısmı var lazım lazım demeyi mesela diyoruz ki burada bir fiil var mı? var hangisi gelmez? bir doğru mu? bu fiili gerçekleştiren ne demiş? fail fail buraya anladık bu fiili gerçekleştiren kim? Ahmet fail şimdi bu Ahmet'in gelme fiili herhangi bir şahsın herhangi bir şeyin herhangi bir kişinin üzerinde bir etkisi var mı? Yok zaten cümle bitti burada bak noktayı koyduk değil mi? İşte bu olaya yani failin fiilinin kendisinde kalıp herhangi bir şeye geçmemiz olayına da ne denir? Lazım denir tamam Şimdi birazdan göreceğiz Allah subhanahu ve teala'nın bazı isimleri var bu isimlerin altında bir sıfatlar var bazen görüyoruz ki bu sıfatlar kime geçmiş? Birilerine geçmiş yani bu sıfatların eseri birilerine geçmiş işte İbn-i diyor ki eğer isimleri böyle isimlerse birilerine eseri geçen isimlerse üç şeye delalet eder nedir bu işi onu da anlattı eğer geçmiyorsa Allah Azze ve Celle'de kalıyorsa tabi sahipte geçmiyorsa neye delalet eder? iki şeye delalet eder o zaman bunun ilmi bir tabirle Hüseyin'in anlattığı eğer Allah'ın isimleri müteaddiyse üç şey delalet eder lazımsa iki şey delalet eder bunu anlatmışım diyor ki İbn-i Teala Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri İncellet ala vasfin müteaddin Eğer müteaddi bir vasıfa delalet ediyorsa tedemmünet selafete umurun üç